Ja vienmēr centīsies darīt pēc iespējas labāk, tava dzīve būs aktīva. Darbojoties savas ģimenes, savas kopienas un visu cilvēku labā, tu gūsi panākums un būsi labs pret sevi. Šāda rīcība dāvās tev laimi. Darīt pēc iespējas labāk nozīmē rīkoties tāpēc, ka tas tev sagādā prieku, nevis tāpēc, lai saņemtu par to kādu atlīdzību. Vairums cilvēku rīkojas gluži pretēji. Viņi kaut ko dara tikai tāpēc, lai par to kaut ko saņemtu. Viņiem nepatīk pats process, tāpēc viņi īpaši nepūlas. Vairums cilvēki iet uz darbu, domājot par algas dienu un naudu, ko saņems par padarīto darbu. Viņi nespēja vien sagaidīt šīs algas dienas un brīvdienas. Viņi strādā naudas dēļ, viņi pretojas darbam, viņi cenšas izvairīties no darbošanās. Darbs kļūst vēl grūtāks, un viņi necenšas to padarīt pēc iespējas labāk. Visu garo darba nedēļu šie cilvēki cieš no darba, un tā, ka viņiem jāstrādā. Viņiem negribas strādāt, bet nav arī citas izējas, jo jāmaksā par īri un jāuztur ģimeni. Viņi ir apjukuši, un kad beidzot viņi saņem algu, viņi nemaz nejūtas laimīgi. Katru nedēļu viņiem ir divas brīvdienas, kurās viņi var atpūsties un darīt to, ko gribas. Un ko viņi dara? Viņi bēg. Viņi piedzeras, jo viņi nav apmierināti ar sevi, ar savu dzīvi. Ir daudz veidu, kā sāpināt sevi, un ja mēs neesam apmierināti ar sevi, mē, sevi mēs to arī darām. Ja tu kaut ko dari, negaidot samaksu, tev iepatīkas darāmais darbs. Neizpaliks jau arī samaksa, bet tev tā nešķiet tik svarīga. Ja tu negaidi samaksu, tu vari saņemt vairāk nekā bija cerējis. Ja mums patīk tas, ko mēs darām, ja mēs vienmēr cenšamies paveikt darbu pēc iespējas labāk, mums patīk arī pati dzīve. Mums ir jautri, mums nekad nav garlaicīgi, un mūs nekad nepārņem neziņa un apmulsums. Ja tu vienmēr centies darīt pēc iespējas labāk, tavam iekšējam soģim nav iemesla tevi tiesāt un atzīt par vainīgu. Ja esi centies no sirds, bet soģis tevi tiesā pēc tava likuma kodeksa, Tev ir atbilde, bet es centos, cik varēju. Tev nav ko nožēlot, tāpēc vienmēr centies darīt pēc iespējas labāk. Šo vienošanos nav viegli ievērot, taču tā darīs tevi brīvu. Ja tu iemācīsies vienmēr censties visu paveikt pēc iespējas labāk, tu iemācīsies arī pieņemt sevi, bet tev jāprot arī atzīt savas kļūdas un jāspēj mācīties no tām. Tas nozīmē, ka ik pa brīdim tev jāatskatās uz padarīto, godīgi jāizvērtē rezultāti un jāturpina darboties. Tikai tā tu vari mācīties. Ja tu kaut ko dari, cik labi vien vari, tu nemaz nepamani, ka strādā, jo tev patīk pats process. Cenšoties visu paveikt pēc labākās sirdsapziņas, tu saproti, ka tev patīk darbs un vēlāk tu nesaņemsi pārmetumus. Tu centies tāpēc, ka tev Tā patīk, nevis tāpēc, ka tā vajag, ko tu centies izdabāt soģim, sevī un citiem cilvēkiem. Ja tu kaut ko dari tikai tāpēc, ka tā vajag, tu necentīsies to paveikt pēc iespējas labāk. Tādā gadījumā labāk nedarīt neko. Tu centies tāpēc, ka šāda darbošanās dara tevi laimīgu. Ja tu centīsies tāpēc, ka tev patīk visu paveikt, pēc iespējas labāk, tev patiks tas, ko tu dari. Darbība ļauj mums dzīvot aktīvi. Ar bezdarbību mēs noliedzam dzīvi. Bezdarbība nozīmē gadu, gadiem pavadīt dienas blenžot televizoru ekrānā, tikai tāpēc, ka tev ir bail riskēt un izpausties. Izpausties var tikai darbojoties. Tev var būt neskaitāmas labas idejas, bet tām nav nekādas nozīmes, ja tu nesāc rīkoties. Ja tu neko nedarīsi, neviens par tām neuzinās, Tās neko nedos, un tu par tām neko nesaņemsi. Labs piemērs tam ir stāsts par Forestu Gampu. Viņam nebija lielu ideju, bet viņš rīkojās. Viņš bija laimīgs, jo viņš vienmēr centās no visas sirds. Un viņš saņēma labu atlīdzību, jo viņš par saviem darbiem negaidīja samaksu. Rīkoties nozīmē dzīvot. Tas nozīmē riskēt un ļaut izpausties savam sapnim. Tas nenozīmē uzspiest savu sapni citiem – bet ik vienam ir tiesības ļaut savam sapnim kļūt par īstenību. Vienmēr centies, censties visu izdarīt pēc iespējas labāk par kļūt par lielisku ieradumu. Es vienmēr cenšos darīt un justies, cik vien labi iespējams. Tas kļuvis par manu rituālu, un es pats esmu šo rituālu izveidu, izvēlējies. Tāpat kā es pats esmu izvēlējies, kam ticēt. Es it visu pārvēršu par rituālu, un vienmēr rīkojos, cik vien labi varu. Duša ir kļuvusi par manu rituālu. Ejot dušā, es stāstu savam ķermenim, ka es to mīlu. Es jūtu ūdens pieskārienus ķermenim un izbaudu tos. Es cenšos dot pēc iespējas vairāk savam ķermenim un saņemt visu, ko tas man sniedz. Indiešiem ir kāds rituāls, ko dēvē par puja. Rituāla laikā viņi peldina un baro dievību skulptūras un atzīstas tām savā mīlestībā. Viņa pat skaita mantras šīm skulptūrām. Skulptūras pašas par sevi nav svarīgas. Svarīgs ir rituāls un vārdi. Dievs, es tevi mīlu. Dievs ir dzīvība. Dievs ir darbība. Labākais veids, kā paust Dievam savu mīlestību, ir censties vienmēr visu paveikt pēc iespējas labāk. Labākais veids, kā pateikties Dievam, ir atbrīvoties no pagātnes un sākt dzīvot šeit un tagad. Ja dzīve tev kaut ko atņem, atvadies no tā. Ļaujot pagātnei aizplūst, tu ļauj sev dzīvot šim mirklim un izbaudīt notiekošā sapni. Ja tu dzīvo pagātnes sapnī, tu nespēji priecāties par to, kas notiek tagad, jo tu vienmēr gribēsi, lai kaut kas būtu savādāk. Neskumsti ne par ko un ne par vienu, jo tu esi dzīvs. Ja tu nespēji priecāties par notiekošo, tu dzīvo pagātnē. Patiesībā tu dzīvo tikai daļēji, un tas ved pie sevis žēlošanas, ciešanām un asarām. Tev jau šūpulī ir ieliktas tiesības būt laimīgam, mīlēt un būt mīlētam. Tu esi dzīvs. Priecājies par savu dzīvi un baudi to. Nepretojies dzīves plūdumam, jo dzīve ir pats Dievs, kas plūst caur tevi. Tava esība ir pierādījums dzīves un enerģijas esībai. Mums nekas nav jāzina un nekas nav jāpierāda. Mums ir tikai vienīgi jābūt, jāriskē un jāpriecājās par dzīvi. Saki nē, ka tev tā gribas teikt. Saki jā, ka tev gribas teikt jā. Tev ir tiesības būt tev pašam. Un tu vari būt tu pats tikai tad, ja centies rīkoties pēc labākās sirdsapziņas. Pretējā gadījumā tu noliedz savas tiesības būt tev pašam. Tev nav vajadzīgas dziļas zināšanas vai filozofiski jēdzieni. Tev nav svarīgi, vai citi tevi pieņem vai nē. Tu esi dievišķs, jo tu vienkārši esi. Mīli sevi un citus. Sakot, paklau, es tevi mīlu, tu ļauj izpausties Dievam. Pirmās trīs vienošanās stāsies spēkā tikai tādā gadījumā, ja tu vienmēr centīsies visu darīt pēc iespējas labāk. Tu nevienmēr spēsi negrēkot ar vārdiem, Tavi ieradumi ir pārāk spēcīgi un pārāk dziļi iesakņojušies tavā prātā, bet tu vienmēr vari censties no tiem atbrīvoties. Nevienmēr tu spēsi norobežoties un neuztvert notiekošo personiski, bet centies. Nevienmēr tu spēsi neveidot priekšstatus, bet neviens neliec tev censties to nedarīt. Ja tu centīsies ieradums grēkot ar vārdiem, uztvert lietas personiski, un veidot priekšstatus, kļūs vājāks, un tu aizvien retāk pārkāpsi pirmās trīs vienošanās. Netiesā un nesodi sevi, nejūties vainīgs, ja kādreiz tev kād, kādas gadās pārkāpt kādu vienošanos. Ja tu centīsies no sirds un darīsi visu iespējamo, tu jutīsies labi pat tad, kad būs izveidojis kādu priekšstatu, būsi kaut ko ņēmis pie sirds un sagrēkojis ar vārdiem. Ja tu nemitīgi centīsies visu darīt pēc iespējas labāk, tu kļūsi par labu pārmaiņu meistaru. Darbs dara darītāju. Tikai darot tu vari kļūt par ekspertu. Visu, ko tu esi iemācījies, tu esi iemācījies mēģinot atkal un atkal. Tā tu iemācījies rakstīt, vadīt mašīnu un pat staigāt. Tu zini savu valodu, tāpēc, ka tu tajā runā. Nozīme ir tam, vai tu darbojies. Ja tu no visa spēka centīsies sasniegt savu brīvību, centīsies iemīlēt sevi, tu atklāsi, ka mēķa sasniegšana ir tikai laika jautājums. Tas nenozīmē sapņošanu vaļā acīm un stundām ilgu meditēšanu. Tev jāceļas un jābūt cilvēkam. Tev jāgodā vīrietis vai sieviete, kas tu, kas tu esi. Cieni savu ķermeni, priecājies par savu ķermeni, mīli savu ķermeni, baro aprūpē un dziedini savu ķermeni. Vingrinies un dari to, kas tavam ķermenim liek justies labi. Tas ir kā puja rituāls tavam ķermenim un savienības starp tevi un Dievu. Tev nav jāpielūdz jaunavas Marijas, Kristus vai Budas tēls. Ja gribi, tu to vari darīt. Ja tev tas patīk, dari to, bet tavs ķermenis ir Dieva izpausme. Ja tu to godāsi, tava dzīve mainīsies – Mīlot katru savu ķermeņa daļu, tu sēji mīlestības sēklu savā prātā, un kad tā izaugs, tu mīlēsi, godās un cienīsi savu ķermeni. Tad katra darbība būs Dieva pielūkšanas rituāls. Nākamais solis ir katrā domā, katrā, katrās jūtās un katros uzskatos pielūgt Dievu. Tad ikviena doma kļūs par savienību ar Dievu, un tu dzīvosi sapnī, kurā nav tiesas un pazemojumu, un tev vairs negribēsies tenkot un darīt sev pāri.